Բարեկամներ տաղավարում ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյանը։ ամեն ինչ, որ հավատքով խնդրեք աղոթքի մեջ, պիտի ստանաք, ասում է Մատթեոսի ավետարանը։ Օրվա եթերաժամին թեմայի շուրջ մեկնաբանություններ կանի հայ առաքելական եկեղեցու Արարատյան հայրապետական թեմի Երևանի Սուրբ Երորդություն եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Վարդան Քահանա Գափոյանը։ Լեռան քարոզում երանիներին հաջորդում են տերունական պատվիրանները՝ լինել երկրի աղը եւ աշխարհի լույսը։ Լեովին բացառել ոչ միայն չար գործերը, այլև չար խորհուրդները, բարությամբ հաղթել չարին, այսինքն լինել կատարյալ, ինչպես ասում է Տերը, արդ կատարյալ եղեք դուք, ինչպես որ ձեր հայրն է կատարյալ։ Եվ հաջորդիվ տեսնում ենք Երանինների աստվածային բնույթի եւ նպատակի հանրագումարը տերունական աղոթքի մեջ։ Աղոթքը հավատացյալների Աստծուն ուղված խոսքերն են։ Աղոթքով պիտի խնդրենք Տիրոջը, որ เป զի հերրու պահի մեզ փորձություններից եւ փրկի չարից, որովհետեւ նրանն է իշխանությունը, կարողությունը եւ հավիտենական փառքը։ Տիեզերքի մեծագույն խորուրդը եղել եւ մնում է աղոթքը, որի միջոցով մշտնջենավոր երկնավոր զորություններ են գործի դրվում մեկ մարդու աղոթքով, ինչպես եւ գրված է Սուրբ գրքում. Եթե հավատք ունենաք ու չերկ մտեք, ինչեւ իսկ եթե այս լերանն ասեք ելիր եւ ծովն ընկիր, պիտի կատարվի, եւ ամեն ինչ որ հավատքով խնդրեք աղոթքի մեջ, պիտի ստանաք։ Առաջին կարևորությունը աղոթքն է, այս խնդրելը Տիրոջից։ Երկրորդը խնդրանքը պետք է լինի հավատքով։ Ոչ թե ուղղակի հենց այնպես իմիջայլոց, ինքը պետք է հավատք ունենա իր հիմքում։ Այստեղ նաև շատ նուրբ հատված կա, որ ոչ թե հավատում ես, որ դու կարող ես աղոթելով ստանալ պատասխանը, այլ հավատքը Աստծո վրա որ Աստված կարող է անել այդ ամենը։ Երբեմն մենք ինքներս փորձում ենք ավելի ճիգ գործադրել, ավելի երրանդ օգտագործել, որպեսզի ստանանք մեր աղոթքի պատասխանը, բայց այդպես չէ, օրինակ ամեն ինչ չէ, մարդը եկել է եւ բուժման համար աղոթք է ուզում։ Ուսուցում ես կասկածել, արդյոք այս հիվանդությունը կբուժի թե ոչ Արդյոք ես կարող եմ աղոթքով։ Ոչ, Աստված է կատարում, դու չէ որ անում ես, դու ուղակի միջնորդ ես, բայց դեռ դի հավատք ունենաս, որ Տերը կարող է բժշկել, բժշկությունը Տիրոջից է դու չպիտի կասկածես։ Տեսեք շատ դեպքերում հիմնականում բուժման պահերին, երբ որ մարդիկ առողջական խնդրով մոտենում էին Տիրոջը, բժշկություն էին խնդրում։ Տերը ասում էր. «Իս դու հավատում ես»։ Մնակ դեպք ունենք, որ ասում է հավատում եմ Տեր, օգնիր իմ անհավատությանը կամ ավելացրու իմ հավատքը։ Շատ կարևոր է հավատքը, շատ կարևոր է ցանկությունը։ Մեր պատվիրանի մեջ զուգահեռ օգտագործում է հոգևոր երկու հզոր երևույթ՝ հավատ եւ աղոթք, որն է կարեւոր։ Երկուսը միասին։ Աղոթքը միջոց է, կապի միջոց է Տիրոջ հետ, բայց այդ կապի միջոցի տեսակը ինչ տեսակի կապի միջոց պիտի լինի։ Իմիջայլոց, վստահելով, հավատալով, թե ուղղակի հենց այնպես պարտականություն որպես աղոթք։ Տիրոջն անմիջապես դիմումին մասնավորապես բժշկվելու նպատակով խնդրանքներին Տերն արձագանքում էր անմիջապես, կարծես մեկ վարքյանն էլ հերիք էր լիակատար բժշկություն տալու համար։ Իսկ երբ Տիրոջը չենք տեսնում, միայն խնդրում ենք դիմում աղոթքով եկեղեցու հայրերի մեկնություններով պետք է կապ ստեղծել Տիրոջ հետ։ Կապ պետք է ամեն դեպքում պետք է։ Երբ որ մենք գիտենք, որ երեխային ինչ-որ մի բան պետք է, պետք է որ երեխան նաև դրա համար խնդրի, ինչ որ ճիք գործադրի սա ծննդյան նվերներին չի վերաբերում ընդհանրապես այդպես է պետք է որ ինքը ցանկություն արտահայտի որպեսի հետագայում իր ստացած նվերը ինքը գնահատի շատ կարևոր է։ Ծնողը շատ բան գիտի, բայց նաև երեխան պիտի խնդրի, չնայած մենք ունենք ուրիշ տարբերակ եւս, երբ որ շատ դեպքերում մենք չգիտենք թե մեզ ինչ է պետք, եւ ասում է հոգին, որ մեր մեջ է ինքը բարեխոսում է։ Եվ հետագայում ենք հասկանում, որ մենք այն ճանապարհը, որ անցանք, չենք կարող նախանշել, նախագծել։ Դա տիրոջ կողմից էր արվել եւ շատ ճիշտ է։ Օրինակ դեպքեր են լինում, մենք սկսում ենք բողոքել, հասկանալ, որ սա մեզ պետք չէր եւ այլն, բայց հետո հասկանում ենք, որ սա էր միակ ճիշտ ճանապարհը։ Նույնիսկ երբեմն ընդդիմանում ենք նման դեպքերին։ Այսինքն հայր մեր աղոթքի մեջ թող քո կամքը լինի երկրի վրա։ Այո, պետք է խնդրել, որ Տիրոջ կամքը լինի երկրի վրա, բայց դրանից բացի նաև Սուրբ Հոգին բարեխոսում է մեր համար։ Եթե Աստծուն վայել բաներ խնդրենք ուղիղ մտքով ու ճշմարիտ հավատքով, անհնար է որ չստանանք։ Ինքը Տերը ցույց տվեց այս խոսքի հավաստի լինելը ասելով. «Ամեն ոք, ով խնդրում է, ստանում է, իսկ եթե մեկը բազմիցս խնդրելով չստանա, թող չվհատվի, քանի որ Աստված է խնդրանքները թե կատարողը, թե մերժողը»։ Եվ քանզի Տերը բարիքներ բխեցնող ու արդարադատ է, երբ տեսնում է, որ խնդրանքներն օգտակար են խնդրողին, տալիս է, իսկ երբ տեսնում է, որ խնդրանքները խնդրողի ձեռքին սուր են եւ վնասելու են նրան, մերժում է, թեպետև նրան թվում է, թե բարիք է խնդրում։ Իսկ չար բան խնդրելը շատ հեռու է աղոթք կոչվելուց։ Խնդրում եք ու չեք ստանում, որովհետեւ չարամտորեն եք խնդրում, ասում է Հակոբոս Արաքյալը։ Արդյոք մարդը կարող է վատ բան ցանկանալ, թե ոչ, կամ խնդրել Տիրոջից։ Այսինքն Տիրոջից խնդրում է թշնամիների նկատմամբ պատիժ։ Մարդը կարող է, այո, իհարկե կարող է։ Բացեք սամոսները կարդացեք։ Սամոսներում կա իրավունք ունես։ Տեսեք, դա նման է պատերազմի, ոչ թե մենք մարդասպանությանը գնում ենք մեր սուրբ փողը պահպանելու, պաշտպանելու։ Սրանք տարբեր են։ Մարդը կարող է այո խնդրել, Տիրոջից, որտեղ Տերն ասում է իմն է վրեժխնդրությունը։ Դե մեր արած վրեժը այդքան մեծ չէ, որքան որ Տիրոջից։ Չնայած որ մենք մարդկային ենք, մենք անմիջապես պատիժ ենք ուզում անմիջապես ենք ուզում։ Չհասկանալով, որ այդ պատիժը, որ մենք ուզում ենք ուրիշների համար, ուրիշները կարող են մեզ համար ուզել՝ Տիրոջից։ Համար Աստված ասում է, չեմ ուզում մարդը կործանվի, ուզում եմ, որ մարդը փրկվի։ Դա նման է ծնող երեխա հարաբերության, երբ որ երեխաց սխալները գործում, փորձում ես օգնել, ուղղել, ուղղել, որպեսզի ինքը ուղղվի, Սա արդեն գալիս է ընտանեկան մտերմիկ հարաբերության, նա արդեն վերաբերում է քաղաքական հայրենիքի պաշտպանության հետ կապված։ Կարող ես խնդրել, բայց դիրոշ կյանքը երբ որ տեսնում ենք, դերը կյանքում միայն մի անգամ վատը ցանկացավ կամ եթե ասենք չորշնեց հակառակը անիծեց, դա այդ թզենին էր, չէ՞, անպտուղ թզենին, որը որ պտուղ չէր տվել եւ տարվա ժամանակը չէր, բայց իր վրա պիտի պտուղներ լինեին, ովքեր որ թուզ են աճացրել, իրենք շատ լավ գիտեն ինչի մասին է խոսքը, իսկ տերևից առաջ է հուզը դուրս գալի, բայց տերևները կար այնտեղ այդ ծառը կարող էին մի տարի պահել կամ չպահել, բայց քանի որ ինքը արդեն ծառ էր, ինքը պիտի արդեն կտրվեր, անպտուղ էր։ Եվ անմիջապես ինքը հասկանալի որ արդեն չորացավ, հաջորդ օրեկան տեսան ամբողջ ցողունը։ Միակ վատ բանը որ կար, եթե այդպես ասենք ճակերտավոր տիրոջ կողմից արվեց, այգեպանը պիտի աներ, ինքը արեց այդ դեպքը նպատակային արեց թզենին խորհրդանիշեր նաև հրեա ժողովրդին որ Նա պիտի պտուղ ունենար, բայց չունեցավ այդ ժամանակ։ Չուներ, չտվեց այդ պտուղը։ Բայց չեմ ուզում դրա մասին խոսել, որովհետև թեման կփոխվի։ շատ դեպքերում մենք ինքներս ասում ենք գայթակղում ենք մեր ցանկություններից։ Ասում է ցանկություն, ցանկությունը հղանում է մեր մեջ, մեղք է ծնում, գործողություններ, որից հետո արդեն պատիժ կամ մահ, մեղքի վարձքը մահն է։ Եվ նման դեպքերում ասել, որ իդեք չարների մեջ սերմանել նման բան, մի քիչ միամտություն է որտեղ մենք մեր ցանկությունների պատճառով գնացինք եւ դա փաթաթել ուրիշի վզին, այդքան էլ ճիշտ է։ Դա նշանակում է լինել անպատասխանատու եւ երկրորդը դատաստանի ժամանակ ասել, որ դա ես չէի, այլ չար ինձ խափեց, ինչպես որ Ադամ ասաց, Եվան ասաց, որ տվեցիր ինձ, կինը քաղեց գիրավ, օծը խափեց ինձ, Այո, սրանից դե ենթադրություն որ եւ քո մեղավորությունը կա եւ կարող է լինել, այո, չարի մեղավորությունը, չարի մեղավորությունը որն է գայթակղությունը այսօր աշխարհում շատ սխալ գաղափարներ տարածվում են որպես իրականություն։ Ֆիլմերի միջոցով, սուտ գիտությունների միջոցով, տարբեր իզմերի անվան տակ ազատականության, ընդունենք լիբերալիզմի, միսի, միսի, միսի, խղճի ազատության օրենքով այդ ամենը, այդ իզմերը ոչ բոլորն են վատ եւ ոչ ամեն ինչը իրենց մեջ վատ, բայց ունեն նաեւ վատ կողմեր։ Օրինակ ցինիկ փիլիսոփաները որ կային, ցինիզմ ենք ասում ենք, ցինիկ փիլիսոփաները այսօր էլ մեր մեջ կան ցինիկներ, որպես փիլիսոփայական ուղղություն, բայց իրենք էլ չեն հասկանում, որ ենք ցինիկներ են։ Ցինիզմը ի՞նչ է։ Նորից ազատականություն, ազատ ապրելու ոչ, աշխատանքի արհամարում, եթե գնանք հին Հունաստան, ապրել ուրիշների հաշվին, բոլոր բարոյական օրենքները մերժել, որը որ ժողովրդի մեջ այսօր ցինիզմ ասվածը վիրավորանքի պես մի երևույթ է հնչում։ Բայց դա փիլիսոփական ուղղություն եւ շատերը կան այսօր ցինիզմի հետևորդներ, ազատականություն, լիբերալիզմ, ցինիզմ, մյուս մյուս իրար կապված են, կապվածություն ունեն։ Մակար Մեծն ասում է. «Աղոթքը դևերի դեմ լավագույն զենքերից մեկն է, հատկապես կարճատև եւ լարված աղոթքը։ Կհալածեմ թշնամիներիս, կհասնեմ նրանց եւ իդ չեմ դառնա, մինչեւ չսպառեմ նրանց» կամ Տեր Հիսուս Քրիստոս, որդի Աստծո, ողորմիր ինձ բազմամեղիս եւ կամ Մեղունների պես շուրջս լցվեցին, վարվեցին, բորբոքվեցին ինչպես հրաճարակ փուշ, բայց տիրոջ անվամ վանեցի նրանց։ Երանելի Հակոբոս Սարաքյանն ասում է. «Թող խնդրի հավատով ու չերկմտի։ Հավատով խնդրողը հավատում է Աստծո զորությանն ու անսահման գթությանը, իսկ չերկմտողը մարդու ամրությանն ու Աստծո նկատմամբ նրա սիրո առավելությանը։ Ուրեմն, աղոթեք, աղոթեք հավատով եւ կտրվի եւ ամենակարևորը մի աղոթիր որ քո կամքով լինի քանի որ դրանք ոչ միշտ են աստծո կամքին համաձայն ավելի լավ է աղոթիր այնպես ինչպես աղոթեց Տերը թող ոչ թե իմ կամքը լինի այլ քո կամքը լինի միշտ այդպես խնդրիր քանզի նա միշտ բարին է կամենում եւ հոգու համար առավել օգտակարը Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա օգոստոսի 6-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր հայրաքելական եկեղեցու Արատյան հայրապետական թեմի Երևանի Սուրբ Երորդություն եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Վարդան Քահանա Գափոյանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։ Աստված ձեսեդ կհանդիպենք